more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Hashtag in love, pumapag-ibig. Dear M.O.R., Hi there, Popoy at Hasmin! And hello na rin sa mga kamorkada at kapamilya na nakikinig ngayon. Una sa lahat ay maraming salamat sa isa na naman ulit na pagkakataon para mabasa ang sulat ko. Yes, ulit. Kasi dati na po akong sumulat sa inyo at naeri po ang kwento ko noong January of 2015. I am Sandy, 31 years old at ako po yung palaging naloloko ng mga nagiging boyfriend kong gwapo. Kaya naman nag-decide akong matry naman ng uh, mag-jowa ng pangit. Hindi naman po sa pagiging judgmental. Pero pangit po talaga. Literal na pangit ang boyfriend kong si Toti Rustico, isang Bisaya na businessman. So, siya yung perfect example ng pangit pero mayaman. Eh kasi naman, Popoy at Hasmin, ang dami-daming nangyari simula nung huling sulat ko sa inyo. And feeling ko naman ay worth sharing ang mga ito. Dahil by the end of my letter, eh baka marami sa inyo ang tataas ang kilay. Ang mga sumunod ko pong ikukwento ay hindi lang po mula sa akin, kundi mula na rin po kay Toti. Nag-umpisa po kasi ang lahat nung last week of January nung nakaraang taon. Birthday ko noon at bilang mahal na mahal ako ni Toti. Eh nagpa-party ang lolo mo. He invited my parents, my closest friends, and of course my relatives. Sandy! Erica! Happy birthday! Thank you! <laughs> oh my God! Ang ganda mo, girl! I think, you naman. Ikaw rin, ang fresh mo ngayon, ah. Siyempre, single na eh. <laughs> oh, here's my gift for you. Oy. Alam ko, nasa iyo na lahat. Pwera sa gwapong boyfriend. naman. Pero sana ma-appreciate mo pa rin yung gift song ko. Ano ka ba? Siyempre naman ano, dapat nga hindi ka na nag-abali. Eh. Ah, kasi binigyan na ni Toti sa'yo lahat, no? Sira! Charot lang. <laughs> Mga auntie! Hello! Ay, ang bakla dumating din. Hi, ladies! Welcome to me! Oh, Mel! <laughs> Buti na lang, on time ka. Ano ka ba? Inagahan ko talaga magpaganda, be. Kasi mm-hmm. birthday mo eh, o oh, ha? O, oh, birthday mo. Pero as usual, mas maganda na naman ako kaysa sa inyo. Hoy, Eric, ano ba ba yung suot mo? Lakas makapuon na Santo Niño, be! <laughs> Diyos me, mas okay na to kaysa sa outfit mo. Skin tone na nga, skin tight pa. Mel, <laughs> parang medyo mukha kang alanganing suman. Alanganing patata sa outfit mo, ah. <laughs> Actually, para kang sanggol. Yung overjoy. Hoy, ano ba? Huwag nga kayo mga bakla. Ang gitera na naman, eh. Asa na ba yung mga palapang mo, madam? Gutom na akes, um. Mm. Teka, asa na muna yung regalo mo? Ay, wag na, Erika. Wala nang ganun-ganun. Ay, kapal. <laughs> Gogora dito, wala man lang dalang regalo. Eh, presensya ko, oh. Ayan, oo. Oh, oh. Masaya ka na. Tama na nga yan. Halika na nga. Doon na tayo sa dining area. Kanina pa kayo hinihintay ni Toti. Ay, oo nga pala. Yung jowa mong undin. Mel, ano ba? <laughs> ano ba? Charot lang, Eme. oh, speaking. Ayan na siya. Sana di ko narinig. Palangga! Palangga ko! Oh yes, Toti. Asa naman na ka? Kanina pa kita hinahanap eh. Eh, sinalubong ko lang sina Eric at Mel. Ay, gandang gabi, Erika. Ah, Mil. Hi, Toti. Hi, Toti. Hoy, di ka pa rin nagbabago ah. Mel. Oh, ano? Ang ibig kong sabihin, di pa rin nagbabago as in galante pa rin. Tingnan mo nga oh, may bonggang pa-party para kay Sandy. Feeling mo naman itsura na naman yan tinitira ko. Bakit hindi ba? <laughs> Ikaw talaga, Mil. Kakatuwa ka talaga. Lagi mo akong napapatawa ba? <laughs> Alam mo ako rin, Be. Tawang-tawa ako sa'yo lagi. <laughs> anyway, bakit ba tayo nandito sa may pintuan? Let's go na sa dining area. pa! Dito na sina Erica at Mel. Oh, Erika. Hi, Mel. Mm. Hi, tita. Tito, kumusta po? Andiyan na pala kayo. Ay, good evening po, tito, tita. Hello po. In fairness, ha? O, aging gracefully kayo, tita. <laughs> Thank you. Ah, upo, upo na po kayo. Upo na. Ah, teka, mag, magpapakuha na ako ng pagka, pagkaon na to para sa inyo ha. Para hindi na kayo tatayo. Thank you, Toti. Ang bait mo talaga, iho. Ah, sige ho. Sige ho. No, no problem. Uh, excuse me po for a while ha. Dapat lang, maging mabait niya si Toti. Magpapakamal dito pa ba siya? Wala na ang itsura. Paano ba? Ito talagang asawa ko. Pagkatagal-tagal na, ganyan ka pa rin. Tatlong taon na sina Sandy at Toti, hindi mo pa rin ba tanggap? Hindi. Kahit kailan, hindi. Ay, amen to that, Tito Papi. Kahit ako, di ko pa rin magawang mabetan niyang si Toti. Mahilig ka kasi sa gwapo. Aba, eh malamang, kasi I deserve the best. Only the best. Tama. Narinig mo yan, mm. Sandy? Ganyan dapat ang mindset mo. Huwag kang magsettle for anything less. Ba naman, Toti is not someone less. He's the best. <laughs> O oh, ko. Oh my God. Nak, alam ko birthday mo ngayon. Pero sasabihin ko pa rin to. Nak, may chance pa. May pagkakataon ka pang magbago ng isip. Ayaw mo bang maghanap ng iba? Anak naman ang dami dyan. Kung gusto mo talaga ng pangit, sige okay lang. Pero taas-taas mo naman kahit dalawang baitang man lang yung level ng pagiging pangit. Ay, true, be! Kung gusto mo tulungan pa kita, makipag-break ka na ngayon kay Toti at may papakilala ako sa yung bago. Tatlo agad-agad. Oo, oh, yun man pala eh. Tsaka anak, dalawa kumpare ko, kursanada kang maging manugang. Inaabakan pa nga rin kung kailan ka magiging single eh. Papakilala kita sa mga anak nila. Ay, gwapo po ba yung Jun anak? Ah, mga gwapo, mga profesional. Ay, ayun naman pala eh. Yung mga friendships ko din be, mga gwapo din at mm, yayamanin din. Mababait ba? Mm. Gwapo pero loyal, yun, yun lang yung masasabi ko. Bah, Meron pa pala mga gwapo pero loyal na tulad ko, ha? Ah. Ay, oo naman, Tito Papi. Ay, sus naman. Teka, teka, teka, teka nga. Ano bang problema nyo, ha? Ano to, ano to? Bakit may mga ganyan kayong hanash out of nowhere? Seryoso ba kayo? Is this for real? Ano meron? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Anak, huwag mo nang pansinin yung dalawang yan. Hindi ma eh. Parang iba eh. Nak, makinig ka na lang kay Papa. At sa mga beshi mo, Nag-aalala lang kami para sa'yo. truth, Ha? Nag-aalala? Saan? Bakit? Nak, ganito kasi yun. Eh, eh, Beshi, listen to us, ha? Mike, test, test, Mike. Ah. Mike, test, test, Ulis oh, Mike. ko na, Naku, ito na siya. Handa. Check. One, two, three, check. One, two, three. Ano, ano, anong ibig sabihin? Ano to? Wait, what's going on pa? Uh, ladies and gentlemen, attention please. Eyes on me. Banda, dire, dire, dire, dire. Daghang salamat ha. Uh, mawalan niya akong isulti. Sandali lang to. Uh, kunting i-speech lang para sa ako ang Sunday My Loves. Una sa lahat, daghang salamat sa lahat ng uh, nag-add to dire karon. Thank you so much. Pangalawa kay Sandy, happy happy birthday my loves ko. ka nga. Huwag kang pakialamera. Wala ka nang magagawa. Che! Um, Sandy? Alam ko, marami na tayong pinagdaanan. Mga challenges, mga obstacles, mga problema. Pero daghang salamat kaayo. Kay uh, wala gid ko nimo giiwan. Daghang salamat kay gimahal ko nimo. Hindi talaga ako nagkamaling uh, paghirapan ang uh, pagligaw sa imo. Kay masayang masayaman ko sa imuha karon. Gihigugma ko ikaw. Sobra-sobra as in uber-uber gyud uh, Sandy. Um Sandy? Uh-huh. Uh, will you marry me? Oh my god. marry me, Sandy. <laughs> Oh my god! Uh, ano, Sandy? W- will you marry me? Um, Say oh, yes! Oh, yes, yes! Say yes! No, no, Sandy, anak. Marami pang iba dyan. Ay, no deal, Sandy! No deal! Cancel! Anak, huwag mong gawin to. Ay, Sandy, matakot ka sa Diyos! S- Sandy? Oh, um, Toti, I'm... I'm. I'm sorry. Yes! Yes! I'm sorry, pa, Mel. Pero mahal ko si Toti eh. Kaya yes, Toti! Yes! I will marry you. Yes! Tinood na? Yes! Yes! <laughs> Bakit ayaw mo ba? Hindi, hindi. Siyempre, siyempre gusto. Y- yes daw, mga bay! Yes daw! marry your daughter make her my wife. Oh, Diyos ko, maawa po kayo sa pamilya namin. Huwag kang mag-alala dito, Papi. Di pa naman sila kasal. Magbabago din ang isip niyan si Sandy. Sumuko na kasi kayo, Tito, Mel. Talo na kayo. Dahil pangit pero gwapo, tsaka mo na maganda, love wins! Marry your princess and make her my queen. She'll be O, di ba, Popoy at Jasmine? ilang taon na kaming magkarelasyon ni Toti. Pero hati pa rin ang mga family and friends ko when it comes to him. So si mommy at best friend kong si Erica, boto kay Toti. Si Dad naman at yung isa pang best friend kong si Mel is eh, super kontrabolate talaga sa relasyon namin. Well, hindi daw kasi mahalaga sa kanila kung mayaman at mabait. Marami daw mabait, pero gwapo. Naku, ewan ko ba sa kanila at dahil hindi problema kay Toti ang gastusin, eh mabilis na naayos ang kasal namin. May of last year nang kinasal kami. At totoo pala, nakapag-wedding mo, feeling mo yun ang happiest day of your life. Gaya sa akin, unexplainable ang happiness knowing na may forever na ako sa wakas. Marami man ang nagsasabing, baliw ako for marrying Toti. Pero kasi naman, Popoy at Hasmin, hindi rin ako makapaniwala pero I'm so, so in love with him. Nakakatawa nga kasi ang dami kong mga nakuhang mga tanong kung bakit si Toti ang napili ko. Ang mga tao kasi una talagang tinitignan ng itsura sa isang tao. Pero binaliwala kong lahat ng pagdadalawang isip nila the day I married Toti. At eto pa ha, masaya na nga ako noong kasal namin. Eh lalo pang sumaya ang buhay ko sa mga sumunod na buwan. Toti! Ah, Toti! Uh, Uy! Yes, palangga. Uh, bak bakit ko mo gitawag? Ano ba? Ang likot-likot mo kanina ka papaikot-ikot na ewan. Ano bang problema mo? Uh, Sandy, kinakabahan lang kasi ako. Eh. Kinakabahan saan? Eh, siyempre, para sa'yo, sa'yo mo. Para sa akin? Mm. Bakit naman? Ako nga relax na relax lang dito, no? Eh, kasi paano kung, kuan, kung, kung hindi totoo yung pregnancy test? Eh, paano kung false alarm yun? <laughs> Toti, hindi mo kailangan kabahan. Accurate naman yung pregnancy test kit. Ang kailangan lang natin ma-confirm ngayon is kung ilang linggo kaya ilang buwan yung baby natin at Ay- kung healthy ba siya. Ayun pa, yun, yun, isa pa yun. paano kung hindi siya healthy? Paano kung may problema? Eh anong gagawin ko, palangga? Anong gagawin natin? Well, una sa lahat, manahimik. Manahimik at huwag magbidabida at pangunahan ng lahat, okay? Ikaw naman kasi, Toti, napaka-overthinker mo. Relax. Hmm? Okay. Relax. Okay, okay, okay, okay. Pumirmi ka nga dyan. Y- y- yes, my loves. Okay. Mrs. Rustico. Ah, uh, ginoo ko. Ah, ah, ako, ako, ako, Mr. Mr. Rustico. Mr. Rustico. Um, Toti, Mrs. Rustico. Mrs. ka ba? Ah, ki- kini, kini. Kini, kini, kini day nurse ang Mrs. nako, si Mrs. Rustico. Mrs. Rustico? Yes, that's me. Hi po, ma'am. Sige po, pasok na po tayo sa loob. Hi po, Doc. Have a seat, have a seat. Thank you po. Oh, Doc, diyan ka na muna umupo sa gilid. Okay, okay, okay. Okay, so first of all, congratulations. You are definitely pregnant. Uh, <laughs> yes, y- yes, yes! Thank you, Doc. Sabi ko sa'yo, Toti eh. <laughs> so, uh, you are uh, nine weeks along the way and another good news is wala naman akong uh, nakita problema with your pregnancy. Tamang alaga lang and you should be good. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. <laughs> so, asan ang daddy? Naku, for sure. Ang ganda ng magiging baby niyo. Oh, beautiful si mommy. Handsome si daddy, I'm sure. Ah, nandito po yung husband ko, Doc. Ay, talaga? Ah, mm-hmm. Oh, nasan siya? Oh, ba't di mo pinapasok? <laughs> He's here, Doc. Eto po siya, oh. Uh, hi, hi po, Doc. Naman ko diri, Dok. Ganiharam ako diri. An andito lang naman ako. Thank, you, thank you, thank you, Doc, ha. Alagaan niyo po maigi misis ko palangga. Kaya na ko na siya, Doc. You're the father. <laughs> Ay, misis. Ipagdasal natin, no, na malakas ang jeans mo. uh, <laughs> anyway, Reresetahan kita ng uh, mga vitamins and uh, folic uh, acid. Uh, be very, very sure ha na iti-take mo lahat yon para healthy si baby, okay? Okay, Doc. Thank you. <laughs> Ay, ang swerte ni Mister. uh, Thank you. Good evening, everyone. Gutom na ba kayo? Ay, nako, sobra, be. Kaya halika na, lumamo na tayo. Uy, pero teka lang. Ano bang meron at bigla kang nag-aya, Sandy? Eh, sabi mo pa, emergency. May problema ba, Iha? Sabihin niyo na agad, nag-aalala na kami. Maghihiwalay na ba kayo? Buti naman. Papa? O bakit? Si Dad talaga, oh. Anyway, we invited you over dinner kasi meron kaming sasabihin ni Toti. Toti, gusto mo ikaw na magsabi? Ah, hindi. Ikaw na, Sandy. No, ikaw na. Ikaw na, palangga. Ikaw na. Ikaw na, go. Ikaw na. Kinakabahan na ko eh. Sure? Oo, sure, sure. <laughs> okay, um, Mommy, Dad, Erica, Mel. Uh, mahimo na akong amahan. Ha? Ano, ano daw? Um, magiging tatay na si Toti. Magkaka-baby na kami. Ah! Oh, Diyos ko, nagpalahi na yung gunggo. I love it. Oh, Diyos ko, parang di ko sigurado kung matutuwa ako ah. Papa naman, a baby is a blessing from God. Dapat matuwa ka. Eh sana, una mo nang nabihayaan si Sandy ng gwapong asawa. Pa, baka marinig ka ni Toti. Etong si Papa hindi marunong mag-move on. Yung asawa mo hindi ko matatanggap kahit kailan. Pero itong magiging apo ko, mahal ko yan ngayon pa lang. Anak mo yan eh. Thank you, Pa. Pero mama, bilhin mo na lahat ng bitamina na mabibili mo. Yung pampalakas ng dugo. Kailangan maging kamukha natin yung bata. Kung pwedeng bayaran natin ng doktor, bayaran natin. Bayaran ng doktor? Eh para saan? Eh, di ba napapaayos sa siyensya kung anong gusto mong itsura ng bata? Nako, Papa, ano sinasabi mo? Pa talaga? Kahit ano pang itsura na magiging anak namin, kamukha ko man o ni Toti, walang kaso yun. Anak namin to. Mahal namin siya unconditionally. O sige, gawin mo yan. Ako, ipagdadasal ko na pagbabae ang anak mo, sana kamukha mo. Paglalaki, lalaki, <laughs> sana kamukha mo pa rin. Dahil pagkamukha ni Tote yan, po Diyos ko, ewan ko na lang. appropriate, Hasmin. Okay naman ang pagbubuntis ko. Alagang-alaga ako ng lahat ng tao, lalo na ni Dad, na ang dami-daming supplements ang pinapatry sa akin. Mga pagkain na nakakalakas daw ng dugo, kahit sinabi naman ng doktor na wala sa mga kinakain o iniinom ang magiging itsura ng bata. At literal po Popoy at Hasmin, palaging kasama sa prayers ni Dad na sana maging kamukha ko ang magiging baby namin ni Toti. Well, honestly, eh, hindi naman big issue sa akin kung ano ang magiging itsura ng baby ko. Pero oo, sana kamukha ko. Para naman hindi niya maranasan ang discrimination na nararanasan ni Toti every time. Anyway, so far so good naman ang pregnancy ko until I reached my fourth month. At dahil nasa 30 na ako, eh medyo naging sensitive ang pagbubuntis ko. Actually, dahil sa pagbabago ng hormones ko, eh naging sensitive ako sa lahat ng bagay. Mabilis akong mairita, lalo na kay Toti. Halos araw-araw ko siyang nasisermonan sa mga kung ano-anong bagay. Lagi na rin kaming nag-aaway. Sa sobrang dalas, ay umabot na nga ako sa puntong ayokong magpahawak sa kanya. Ayokong uh, magpayakap o magpahalik sa kanya. At kahit holding hands, a eh, big no-no sa akin. In other words, bawa o bawas o halos wala nang uh, labing-labing moments. At dahil doon, nagkaroon ng pagbabago ang pagsasama namin ni Toti. Maraming maraming salamat na rin sa mga galing ng mga kaibigan niya. Dahil base na rin kasi sa kwento ni Toti, e eh, binigyan siya ng mga kaibigan niya ng napakaganda at napakatalinong payo. Mm. Oh, Toti! Toti! Mm, may palangga. Oh, huwag ka na lang masyadong uminom, ha? Actually, huwag ka na lang kayang uminom. May palangga naman, eh. Ngayon nga lang ako mag-go out, go out with my friends, eh. Oh, eh so ano, maglalasing ka? Dili man. Kunting inom-inom lang, good. Magpa-relax ba? Pamparelax? Mm. Bakit? Stress ka ba? Mm. Stress ka ba sa akin? Hindi. So nakaka-stress na pala ako ngayon. May palangga talaga eh. Dili man ko stress imo ha. Hmm? Siyempre, stress ako sa trabaho. Sa mga negosyo ba? Sa trabaho daw. Yaman-yaman mo na eh. Sige na, na. Okay. Mm, matu matulog ka na. Bawal sa'yo magpuyat eh. Eh, teka. Sino-sino kayo? Um, siyempre ako. Hmm. Si Kuan, si... Sino? Si Efren. O si Macario. Hmm. Okay. Makabait ka, ha? Yes, may palangga. Oh, ayan na pala ang akong friends, oh. Hmm, teka, teka, teka, sandali ha. Patingin nga ng mga friends mo. Ako na magbubukas ng pinto. Toti! Toti! <laughs> Ay, uh, uh, uh, good, good evening, Sandy. Hi, Sandy. Hi. Ah, eh, si, si ano, ah, eh, ready na ba si Toti, ha? Ah, oo. Toti! Toti! Eh, yes, may palangga. Nandito na sila. O- okay, uh, wait a minute. So, s- teka muna, saan kayo pupunta? Ah, uh, um, <clears throat> ah, dyan lang eh. Siguro baka sa isang hotel bar lang kami. Inu inumang tatay lang, ganun. mm-hmm. baka nga magkape na lang kami. Mm-hmm. <laughs> Okay, good. Go settle for coffee then. Oh? Kukopi na lang? Magkukopi na lang kami? Ah, uh, yeah. Eh, sabi ni Macario eh. Naku, ikaw talaga. Mm, aray, sira ulo ka talaga eh. uh, uh, anyway, Ah, hindi pa ba tapos si Toti? Toti! Psst! Huy! Oh, oh, ito, ito na. Na nalako diri. Eh, tara na, halika na. Ah, may, may, may palangga. Un- una na kami. Ah, I love you. Sige na. Mag-ingat ha? Ah. Oh, ah, sa- sa- saan ba tayo mga bay? Ah, saan? <laughs> sa ano? Sa sa hotel, magkakape. Oh, mag magkakape? Oo, oh, oh, halika na, halika na! <laughs> Scott! Pull up. Ah, uh, bay, ak akala ko mag magkakape tayo. Bakit, bakit nata diri sa kuan? Unsa man eh? Ah, ah ano to? <laughs> parang parang na- night cl- night club man eh. <laughs> night club si Raulo ka talaga. Club lang to, club. Iba yung night club. Ito, party club lang to. Sayawan, ganyan. Oh, eh, bakit dito tayo? Parang, parang mga bu- puro bata yung nandito ah. That's the point, Toti. Ha? Andito tayo para maghanap ng bata. Ah, eh, di, di, di, di, di ko eh. Makaryo naman, wag naman ganyan. Anong bata-bata, kadiri ka ha, ah, pakamanyak mo eh. Eh, Toti, eh, uh, ah, hmm. dito lang naman tayo para magsaya ha, magsaya, magliwaliw, makipag-friends. Makipag-friends? Oo! Eh, dagan mo kong, dagan mo kong friends, eh. Hindi yun. Ang ibig ko sabihin eh yung uh, for fun na mga friends, ganon. Ha? O, unsa na siya? Eh, ganito kasi, Toti. Eh, nakwento mo sa amin, di ba? Ilang buwan na kayong walang Mm-mm. Walang ano ni Sandy, walang labing-labing moment. Kumbaga sa mga pananim, Brad, eh, ikaw na yung nakararanas ngayon ng El Nino phenomenon. <laughs> Bilang sensitive ang pagbubuntis ni Sandy, di ba? Ultimo si Sandy, napaka-sensitive na rin. Saksakan. Sagad-sagaran. And we understand kasi kami rin naman etong si Macario, eh naranasan din yan. Kaya nga, we are here to help you cope up. Cope up? H- help, help me. Ano cope up? paano coop up? Taon to talaga, oh. Ang ibig ko sabihin, tuturuan ka namin paano maiibsan, malalagpasan, masusolusyonan ang problemang iyong dinaramdam. <laughs> eh, paano yan mga bay? Di, wala ko kasabot. Toti, simple lang, simple lang ha. Ah. You make friends. At yung friend o oh, friends na yon ang iyong magiging shoulder to cry on. Ha? <laughs> Aha? Hindi ko magets ba eh. Mag, mag-friends ako para may shoulder to cry on eh. Eh, di kayo na lang yung shoulder to cry on ko. Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi yon, hindi yun, hindi yun. Diretsuhin mo na kaya, Efren. Actually, ito ah, Toti, makinig ka. Ah. Sa madaling salita, ito na yung pagkakataon kung saan may karapatang kang mambubae. ha? Di ko eh. Ha? Ah, mahal na mahal ko si Sandy eh. Eh, siya lang ang the one for me. Naku, wala naman kami sinasabi ipagpapalit mo si Sandy, eh, di ba? <laughs> Dadagdagan mo lang si Sandy. <laughs> ah, di ko ba eh. Ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko ng inana eh. Ha? Naku, tignan natin kung aayaw-ayaw pag nakilala mo si Jana. Ah, Jana! Jana, baby! Oh, hey there. Efren, Macario, Ooh. and who's this little animal over here? <laughs> Galing, no? Mukha talagang animal si Toti. <laughs> oh, so you are Toti. Ah, uh, uh, Jana, uh, meet Toti. Uh, Toti, pare, uh, meet Jana. It's Jana with a H. Jana. Uh, J- Jana? No, no, no, no, no, no. It's Jana. Jana? Yes, that's it. eh, friend, tama ka nga. Tama nga yung sinabi mo, magugustuhan ko tong friend mo. Ganyan yung mga type ko eh. Exotic. Mukhang Pokemon. <laughs> Rare species yan si Tote ah. Kaya alagaan mo. Don't worry, akong bahala. Toti, do you wanna dance? ha? Come on, let's dance. Ha? Time sang, time sang. Wait, wait, wait, wait, wait. Bye, friends. Mak makaryo. Uy. <laughs> enjoy, enjoy, Toti. Ayos ba, pre? Ayos. Halika na. Popoyet has mean base na rin sa kwento ni Toti, eh wala naman daw silang ginawa ng bruhildang Jan Hangyon. Nagsehonlaw ng sila at nagkwentuhan. Sobrang stress daw kasi siya sa trabaho. At uh, sa akin na rin, kaya naman naisipan niyang mag-unwind. Ang galing, di ba? Nag-unwind ang loko with the help of another woman na for sure, eh kinaibigan lang si Toti dahil alam niyang mayaman ang asawa ko. Unfortunately, Popoy at Hasmin, hindi ko alam ang pangyayaring yun during that time. Tiwala naman kasi ako na walang gagawin si Toti na ikasisira ng pagsasama namin. In love na in love kaya siya sa akin. At isa pa, wala namang kaso sa akin na makipagkaibigan sa ibang asawa ko. As long as friends. At uh, yun lang. Eh isa pa, secret lang natin ah. Pero naniniwala kasi ako sa kasabihan na humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Gawin mo ito at hindi ka na iiyak habang buhay. At kahit na nga pangit ang asawa ko, Popoy at Hasmin, mahal na mahal ko siya dahil sa pagiging napakabuting tao niya. Huwag na huwag lang talaga siyang lalapit sa akin at sasabihing iiwan na niya ako para sa iba. Dahil pag nangyari yun, baka mapatay ko siya. Hashtag Dear MOR Daud Hashtag in love Pumapag-ibig. Ako, oh, in love na in love naman si Sandy kay Toti. Correct. Alam, hindi, hindi ko alam kung matatawa ko, maawa ako dyan sa first part. Nakakatawa kasi parang halos lahat ng tao ay sinusuka itong si Toti. <laughs> Nakakaawa, naawa kasi ako kay Toti. Alam mo yun, yung makikita natin na prosigido mm. talaga. At yung tipong, uh, kumbaga eh, nakuha na nga niya yung loob ng girlfriend niya. Uh-huh. Di ba? Na soon eh, naging asawa na nga niya. Eventually, naging mm. asawa niya. Pero parang ang dami pa niyang kailangang patunayan dito sa mga mahal sa buhay buhay. Oo nga, parang hindi pa diba? sila maka-move on. Correct, alakas pa rin naka <laughs> you and me against the world ng peg, 'di ba? Lalo na yung eksena sa ospital, nakokoya uh po, popoy. <laughs> yung doktor. 'Di ba? Yung doktor, asan po yung tatay? Ay, ay, ay ma, hindi, andiri na ako, diri na ako. <laughs> <laughs> 'Di ba? Oh my God. Siguro isa yun sa mga malalang kahihiyan na mga ano ko, Oo, may experience ko. Ayan, uh, uh, hindi naman talaga natin may iwasan, 'di ba? Ang dami natin mga couples na nakikita na ganyan. Correct. Di, na akal- sa alanganin. aalang, aakalain mo talaga, uh, yun ba yung family drive driver nila. Eh, hindi Correct. naman sila yayamanin. Alam ko magaganda sila. Ay, yun yung asawa. Truth. May mga Ayun yung sinasabing ng mga alanganing couples, <laughs> Popoy. alanganin yung lalaki sa babae o alanganin yung babae sa lalaki. Mm, kasi yun diba? yung una natin nakikita. Kung ano Correct. ano talaga yung uh, maganda, yung mga pangit. Pero hindi naman talaga ako pumapayag na ang uh, magaganda ay para sa mga magaganda lang. Charing. Ang pangit ay para sa mga pangit eh, lang. Eh, ikaw ba? Eto, magkaamin walang halong tsikahan. Oh. Nainlove ka na ba sa pangit? Hindi pa naman. Oh, nagkajowa ka na ba ng pangit? Oo. <laughs> Totoo? As in, swangit talaga. Hindi naman pangit na pangit. Oh, hin- basta, ah, hindi mo akalain na... Joes mo. Na, oo, oh, oh, yung, yung ganun tipo. Hindi naman kasi ako gwapong-gwapo sa sarili. We, Kaya, pero, <laughs> hindi, baka kasi feeling nyo ganun eh. Ah, maganda naman. Mag, ma, ma, okay naman yung ugali. Mm. Ako naman po, Ikaw, Koy. sige. Hindi pa ako nagkakaroon ng jowang pangit. Ay, hindi. Si, hindi. Sila pa lang ang nagkakaroon. Ah, yun, yun. <laughs> yun nga ang itatanong Sorry, hindi, excuse joke. me. hindi ako naniniwalang pangit ako. Tsura mo pa naman, I woke up Hello, like this. woke up like this and mm. I hmm. will sleep like this. <laughs> <laughs> hindi, hindi pa ako nagkakaroon ng ano. Hindi, in all fairness, sa lahat naman na naging jowa ko, Popoy, walang halong mm. pagbubuhat ng sariling bangko. Ano, lahat naman ng jowa ko, presentable ang pagmumuka. Never. Mapapatunayan niya na mga kaibigan pwede ko. Pwede naman talagang presentable, ganyan. Depende nga lang sa presentation. Correct. Mayroon kung pang horror, <laughs> ganyan. Kung pang... Oy, hindi, no. mga ano ko, yung, yung iba, sa, ay hindi masasabi ko may itsura yung mga naging ah, Diyos ah, may itsura. Walang halong ano. May itsurang gwapo ha, hindi mm. itsurang pangit. Pero alam mo yon naiintindihan ko naman itong si uh, Toti. 'di ba na alam mo kasi di, ako lalo na ako kasi syempre hindi nga ako confident sa sarili ko nung nagkaroon ako ng mga jowa. Talagang kapag aalis kami ng jowa ko, mm. talagang aayos ako ng bonggang-bongga. <laughs> 'Di ba kasi lalo na kapag sasama ako sa mga party uh-huh. or pap uh, pupunta kami sa may mga common friends niya, mm lalo na sa part niya ha 'di ba? Talagang kailangan maging presentable ako kasi ayoko mapulaan ako ng mga ano kaibigan. Maokray. At ayoko ring masabihan sila, "Uy, ano ba yung juice mo? Parang ang, chararat Mr. Mm-hmm. Disco. Majubis na nga chararat pa, hindi pa nag-aayos." 'Di ba? Diba? Parang hindi ko napapusuan. Gabi yung okasyon natin, woke up like this yung Correct, itsura niya. Nga. Kaya ako talaga ini-effortan ko 'yan. Kapag nabalalabas kami ng jowa, tapos alam kong ang mga kasalamuhan namin, mga katrabaho mm-hmm. or mm. kapamilya, mga relatives, pinaghahandaan ko talaga Popoy. Kasi hindi naman sa ayoko ring mapahiya ang sarili ko, pero ayoko rin mapahiya ang jowa ko. Oo naman. 'Di ba? Oo, make him or make her proud naman sa itsura mo. Correct. Ayan. Pero aminin niyo, pag dalawa lang kayo ng jowa niyo, dead malangkat, gura-gurangit yung itsura mo. Mm, yeah, diba? ganun talaga eh. Uh, isa yun sa mga pagpapatunay na talaga nagmamahalan ano, Correct. ang mga dalawang Ay, tao. Ay, ako talaga magkasama kami ni jowa, dead, mm. mga kahit may mga grasa-grasa yung mukha. Oo, kahit wala. Kahit lalo, tatlong araw ko hindi maligo, dead Lalong skin. gumagwapo, lalong hindi naliligo, lalong bumabango. <laughs> kumbaga, lalo nagiging premium yung amoy. Oo, oh, di ba nga? <laughs> Lagi, lalo Parang, nagiging uh, puro Parang Ayan. ano lang yan, suka lang yan. Habang tumatagal, mas umaas. Yan! Di ba? <laughs> Pero kapag may mga ibang tao na, 'di ba? Ah, bakit nag-aayos ng lipstick? Ligo. Lahat nag-aano kahit sa mm. bahay lang, yeah. 'di ba? Tapos isa pang uh, natutuwa naman ako dito, ano, uh, Hasmin, no, kay uh, Toti. Ayan, na kahit na nakuha niya na yung uh, gusto niya, nakuha niya na ang uh, loob niya uh, Sandy nung minsan siyang uh, niyaya nitong mga kaibigan niya, si Mac, uh-huh. tsaka si uh, Efren, si Macario, tsaka si Efren. Uh, oo, sumama siya. Ayan, pero alam niya lang yung uh, limitasyon niya tama, diba? in all fairness. Uh, kahit na ba? nandyan si Jana, Correct. ang babaeng mabawang hininga. <laughs> Pero hindi kayo mga kapamilya, naniniwala ba kayo na like halimbawa ganyan kung uh, sakali mong pumatol tong si Toti kaya ay Tito, tipo matol Ah, kay Jana. Jana. Tingin nyo ba merong excuse yun dahil nga naman, di ba kapag buntis, Mm, buntis eh, si bagot, laging, yun nga, parang laging bagot, parang laging nasusuya, mm. nauumay doon sa sa sa partner. Siyempre, nagbabago yung hormones. Correct, may mga mood swings. Ikaw ba, na, mm. na, na ganyan ka na ba ng asawa mo dati, Popoy? Ah, hindi kahit hindi naman buntis eh. <laughs> Wait, Tinataboy pa din. <laughs> Kahit hindi boom boom. <laughs> Pero hindi ikaw, halimbawa Popoy, pwede ganunin mm. ka ng asawa mo. Ah. Siyempre may mga pang pangangailangan kayo, lalo Hindi na nga naman. itong kay Sandy na Hindi sabi naman. nga halos wala ng labing-labing Ah. moments. Eh, paano Yeah. yun? Kung ang asawang babae kasi ah, nagpe-prepare para nga sa pagdadalang tao niya, ikaw rin naman bilang asawang lalaki, nagpe-prepare ka rin ng ah, sarili mo. Kaya medyo isi- isa sa isang tabi mo na lang muna yun. Weh! Oo naman, hindi pero... tabi mo yung Oo. ano, Pero pero alam pangangailangan nyo. Pero ito, ha, aaminin to ng mga kababaihan. Ayan, parang ah, yung iba sa huling ah, trimester ng kanilang hmm. pagbubuntis o yung ikapito ikasampaloy, kawaloy, kasyam na ano. gusto niyan. Uh, gusto Totoo niyan. Ba? Gusto niyan. Nga lang, uh, ah, aba, itanongin niyo yung mga OB ninyo. Uh, ah, kung pwede. Kung, kung pwede, kung uh, safe lang ba, at kung, kung gaano ka tindi. at kung paano. Yung naghahanap, naghahanap din. Kahit na ano, yung boom boom pa, yung malaki na yung chan. Oo. Alam ko meron yung uh, iba, uh, meron silang, uh, sabihin na natin, sex drive. Mm-hmm, uh, parang, uh, Siyempre, sa tao huling, ka lang naman. Sa huling uh, trimester yan, ng mga buntis. Correct. Kaya huwag niyong isipin na wala na silang, ano, wala silang gana. At gusto saka, lang nila mga anak na, ganun din. Pero at saka sa mga kapamilya natin, lalo na sa mga, yun nga, yung mga uh, pregnant moms ngayon, mm. di ba? Siyempre, sabi ko nga, parte naman yan ng ano, parte naman yan ng uh, ng uh, sa tao, 'di ba? It's it's a physiological need ang sex. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi naman porque buntis ka hindi kayo pwede maglabing-labing moments. The best thing to do is i-consulta nyo yung doktor. Oh, ah, tanongin nyo lang kung safe. Correct. Mm. Konsultahin nyo, tanungin nyo kung safe. And for sure, di ba kasi ako nakapanood ako sa, sa Home Sweetie Home, uh-huh. kinonsulta yan ni Tony at saka ni, ni Romeo at saka ni Juliet mm. sa hmm. OB guy. At sabi mm. naman ng OB guy ni, pwede naman daw. Yeah. Yun nga lang may mga ano lang daw, may mga posisyon May mga na posisyon na safe. Ayan, hindi pwede yung mga kung uh, meron kayong mga trip mag-asawa kung saan-saan lugar. Ay, oy, <laughs> yung positioning Correct. ninyo. Oy, nag-text tong friendship ko. Oh, oh ano? ayan si Kumaring Yani, ano Rosario. Sabi, aliás, sabi niya, in fairness, tama si Popoy. Mm-hmm. Doon sa last Parang, ano trimester uh, ng ah. ano pag ay, May ko, urge. May oo, urge. Ay, hindi, ma- Mama Elia lang talaga tong kaibigan ko. <laughs> Etching! Hi, mas, Maring Yani! Uh, mas maganda kasi alam, alam ng mga kababaihan, ng oh. mga buntis. eh. Baka akala nila kasi kayo lang yung nakakaramdam niyan na hindi kaya ma-turn off yung uh, asawa kong lalaki kung sakaling magkaroon ako ng uh, ganito na urge. Correct. Ayan. At saka hindi, sa, main, uh, para maintindihan din ng mga mga kalalakihan. Mm-mm. 'Di ba? Yeah. Na hindi naman porke yun nga tinatanggihan na kayo ni Mrs. eh parang ayaw na niya doon or hindi Hayaan niyo lang muna sa mga unang uh, buwan. Correct. Oo, mm-hmm. 'di ba? Nine months lang naman 'yan kung six, ng 6 months. Oo. Kasi nga pagka doon na sa huling uh, trimester, Pwede yan. Huwag lang magkakaroon na uh, ng mga low-lying uh, chorva Malay. Oo nga, low-lying positions. Uh, hindi, yung mga, ano to, yung mga mabababa, yung uh, inuna ng bata, Ay, mga ganyan nga. eh. Mm-mm. Oo, tapos kapag labas ng bata, ano galit na galit sa'yo. <laughs> galit na galit sa tatay. ano ka ba, excited ka ba? Nakakainis silip ka. ka na silip. <laughs> alis ka. Nuuntog mo lagi yung ulo ko. Kaya mo, paglabas ko, bukol-bukol ang ulo ko. Lagi mo tinatamaan yung ulo ko. Sorry. Eto na, basahin na muna natin. <laughs> Paglabas ng anak, ang daming bukol ng ulo. Doon tinamaan. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Hashtag in love pumapag-ibig. Popeye at Hasmin, lumipas pa ang ilang linggo. Hindi pa rin nagbago ang pagiging sensitive ko kay Toti. Madalas ko pa rin siyang mapag-initan. Pero mukhang unti-unti naman na siyang nakakapag-adjust dahil hindi na siya na stress sa akin. Inintindihan niya ang pag-iinerte ko bilang isang pregnant woman. Masasabi kong he became a changed man. Kaso, Parang habang tumatagal, eh hindi ko nagugustuhan ng changes na nangyayari sa asawa ko. May mga bagay kasi siyang nagagawa na parang hindi naman niya nagagawa noon. Toti, mamaya na yung TV. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Oh, Sandi, ilang minutes na lang. Oh, palangga eh, matatapos na. Favorite team ko to eh, Manny. Ay, nako. Toti talaga. Oh, Toti, cellphone mo nagre-ring. Ha? Ah, akin na, akin na, sir. Oh, yun na. Excited? Ah, ah, eh, may inaabangan kasi akong tawag from my business partner sa... Alam niya na. Eh, excuse, excuse lang pala, gabi. Sa, sa, sagutin ko lang yung ano. Ah, Hello? Oh. Hello? Bakit lumayo yun? Iniwan ang basketball game at naglakad papalayo para lang sagutin yung tawag na yun? Hmm. Toti? Toti? Toti? Ayan. Tulog na tulog na siya. Nasa na ba yung cellphone niya? Nasaan na ba? Ba't tinago pa? Nasaan na yun? Nasaan mm, na? Mm. Ayun, ayun, ayun. Tinago mo pa sa ilalim ng unan mo, ha? Teka, makuha nga. Hmm. Hmm. Bakit tinatago mo ang cellphone mo, lalaki ka? Ma-check ko nga to. Aba, buradong history ng text sa tawag. Pati yung email niyang magulo at sabog-sabog organized na ngayon. Deleted na rin ang mga trash files. At kailan pa ito natuto gumamit ng Viber? Ay, nako, Mr. Rustico ha. Parang may tinatago ka sa akin. Hm, kala mo ha. Ay nako, nasa na ba yung lalaking yun? Anong oras na? Ah, uh, ma'am, dapat po ata matulog na kayo. Alauna na po, ma'am, oh. Ako na po mag-aantay kay sir. Hindi, Manang. Matulog ka na. Ako nang bahala. Eh, pero ma'am, masama po sa inyo magpuya. At sasamain din sa akin yung si Toti dahil pinuyat niya ako. Ang walang ya. Halos hindi na nga tumatawag buong araw. Wala pang pasabi na malilate siya na uwi. At hindi rin matawagan ang cellphone niya. Naku, ganun po ba? Naku, wag naman po sanang nabangga si sir. Nabangga? O may binabangga siya ngayon? Ah, oo. Oh. Ah, wala manang. Sige na, matulog ka na. Ako na bahala dito. Eh, s- sige po. Tawagan niyo lang po ako anytime, ma'am, ha? Thank you. Ay, nako. At dumating din sa wakas ang undin. Aba, dahan-dahan pang naglalakad ang loko ah. Toti! Ginawa ko. Sa- Saan saan ka? Bakit ngayon ka lang? At bakit patay ang cellphone mo? Saan ka nanggaling? Ah, eh, Kwan, sandi. May, may meeting ako? Meeting? Mm. Meeting na naman? Puro ka meeting-meeting, dinaig mo pa presidente ng Pilipinas sa kaka-meeting mo ah. Ilan ba business partners mo? Isan libo? Eh, kasi sandi. At bakit hindi ka matawagan? Nasaan ang cellphone mo? Eh, kasi kwan eh, Sandi, na... Na, na, na, na, na, ano? Na, na, namatay, namatay Sandi. Namatay yung cellphone ko na... Na deadbat Dead bat? Namatay o pinatay mo? Pinatay... Eh, pin, eh, eh, eh, na, namatay, Sandi. Grabe ka naman. Eh, bakit? Bakit ko naman patayin yung cellphone ko? Eh, nadedbat nga, di ba? Ah, ganon. Pwes, ikaw ang madededbat sa akin ngayon. Akin na. Ha? Akin na yung cellphone mo at titingnan ko yung dead battery na yan. Deadbat nga, Sandy! Oo nga, akin na nga. Icha-charge ko. Ah, ako na. Ako, ako na. Ako, ako, akin to eh. Popoy at Hasmin, marami pang suspicious acts si Toti. Madalas siyang umalis ng uh, napakaaga sa bahay at nakakuntodo forma pa. Dumadalas din ang mga breakfast, lunch at dinner meetings niya at nagkaroon pa ng midnight snack meetings. At eto pa, nagkakaroon din ng pagkakataon na may pabango ng babae ang mga damit ni Toti sabi niya na nahahawa lang daw kasi ang damit niya kapag nakikibeso ang mga business, uh, ka-business meetings niya. Tapos po ba Yasmin, dito ako naloka ha. May mga damit si Toti na nawawala. Hindi ko alam kung nawala lang ba sa laundry shop o naiiwan niya kung saan. Maraming damit si Toti, Popoy at Hasmin pero kabisado ko ang lahat ng yon. Mula sa brand, kulay hanggang sa kaliit-liitang pattern. Alam ko lahat. In short, kumbinsido akong may tinatago itong si Toti. At oo, hinala ko ay may babae siya. Kaya naman humingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko para malaman ang totoo. Naku, Popoy at Hasmin, don't me ha. Alam nyo naman sigurong ibang klase ang instinct ng isang babae at nagiging dalawang daang porsyento pa ito kapag buntis ang isang babae. Hello? Hello, Mars. Oh, kamusta? Ayan na, Mars. Nakabuntot na ako kay Toti. Okay, good. Mm. Huwag masyado malapit, ha? Baka mahalata ka. Char! Kahit patabihan ko sa sasakyan niya, di naman niya ako makikita. Ang anga kaya to. O oh, sige na, balitaan mo na lang ako ha, mag-ingat ka. Okay, see you later, bye. Bye. Hello, Sandy. Erica, anong status mo? Ah, andito na ako sa hotel lobby. Naka-check in na si Efren at yung hinayang nating babae. Okay, good. Aalis na ako ng bahay at pupuntahan na kita dyan. Tawagan mo na rin si Mel. Sabihin mo kapag sa office dumiretso si Toti, eh pumunta na siya sa hotel. Pero pag sa iba nagpunta si Toti, eh sundan niya na lang kamo. Copy. Okay, go. Ingat ka. Bye. Bye. Manang? Manang? Ah, yes, ma'am. Report please. Ah, yes, ma'am. Bale, sa buong linggo po, dalawa po sa polo ni Sir yung may pabango ng babae. Hmm. Medyo nahaluan na po ng pabango ni Sir pero hindi po niya natakpan yung bandang kilikili. Mhm. Tapos, yung isang polo shirt po ni Sir eh, parang may pulbos po sa bandang balikat. Parang makeup nga po, ma'am eh. Okay, what else? Tapos ma'am, alam ko na po kung nasan yung dalawang long sleeves ni Sir na nawawala. Nasaan? Nandun po sa suki nating laundry shop. At Nagpa-dry clean daw po si Sir nung isang araw pa. Eh, di pa daw po pinipick up. Nagpa-dry clean? Ano daw man siya? Red wine daw po, ma'am. Red wine? Eh, hindi naman marunong uminom ng red wine si Toti ah. Ni hindi nga marunong umorder ng red wine yun. Ay, aywan ko po, ma'am. Oh, sige na, sige na. Tawagan mo yung laundry shop, sabihin mo sunugin na yung damit ni Toti. Ha? Oh, eh, sunugin ho? Oo. Okay, gawin nilang basahan. Bahala na sila, utos ka mo ni Mrs. Rustico. Sigurado ka eto yung kwarto kung nasan si Efren? But of course, pinababa ko lang yung babae. Kunwari, may bibilin lang. Ay, tara na, dalian na natin. Torturing na natin yung lalaking yan. Sige, go, Erica. Buksan mo na. Okay. Oh, my darling sexy babe. Ang bilis mo naman makabalik. Did you get what you need? Nak... Nak... Te teka, ano to? Uh, Sandy? Hmm. Anong ginagawa mo dito? Oh, I'm just here to get what I need. W what you need? Uh, Anong what you need? Didiretsuhin na kita, Efren. Isang tanong, isang sagot. May babae ba si Toti? Marcy. Oh no, wait. Let me rephrase the question. Sino babae ni Toti? Sino? Nasaan? At ano siya? <laughs> Eh, ikaw naman, Sandy. Wala! O, wala! Kami magkakaibigan, hindi kami ganun. Faithful kami sa mga asawa namin. Hindi namin kahit kailan magagawang sakta ng inyong mga damdamin. Ay, nako, wala na yan, Mars. Confirmed na yan. May babae si Toti. Wala nga! Tsaka, taga, Sandy, eh, sino ba sila? Eh, friend, kayo din bang magkakaibigan ay may satanga din? Uh, ha? Faithful ka mo kayo sa mga asawa nyo? Eh, naka-check-in ka nga sa hotel na to. Kasama ibang babae. Uh, uh, hindi ko babae. Business partner ko yun. Ay, iba rin. Lahat na lang business partner. Ano ba kayo? Networking ng mga malalandi? Eh, friend, uulitin ko ang tanong. Sa huling pagkakataon, sino ang babae ni Toti? Pag hindi ka sumagot, sasabihin ko sa asawa mo lahat ng kalokohan mo. And I'm telling you, unang linya ko pa lang, hihiwalayan ka na ng asawa mo. Balita ko nga eh, sa kanya ang lahat ng negosyong minamanage mo. So, ibig sabihin, pag iniwan ka niya, magiging pulubi ka na. <laughs> Sandy, wala namang ganyanan. Mapapag-usapan naman natin to, di ba? Exactly. All I need is your cooperation, Efren. Talk now. Or, ipalilibing kita ng buhay sa mga kaibigan ko. <laughs> <laughs> Popoy at Hasmin, matapos ang halos dalawang oras ng confrontation, ay napaamin ko din si Efren. Oo, may kinikita daw si Toti na isang babae. Walang iba, kundi si Jana. Si Jana with an H. Walang yung Efren yan. Napakamanyak, napakababaero at dinamay pa ang asawa ko. At isa pa yung si Toti ah. Pangit na nga, tatanga-tanga pa ang nagpadala sa buyo ng mga kaibigan. Napakatapang ko during that time, Popoy at Hasmin. Pero deep inside, enanlumo ako. Kasi kahit kailan, hindi ko na-imagine na lolokohin ako ni Toti. Utang na loob naman. Ang pangit-pangit niya eh. Ako na nga lang ang nag-iisang na in love ng totoo sa kanya. Eh baka nga totoong sinasabi nila na kapag kahit ah, saksakan ng pangit, eh pumupugi kapag mapera. Pero bukod sa sobrang lungkot, Popoy at Hasmin, galit ang naramdaman ko. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi papayag na malamangan o maisahan ng kung sino. Lalo na ng isang haliparot na babaeng nang galing sa kung saang kuweba. After, through, oh, after thorough research, inatuntun din namin ng mga kaibigan ko si Jana. At syempre, bago mawala ang usok, eh kailangan patayin muna ang apoy. Kaya bago ko harapin si Toti, eh nilinis ko muna ang bakteriyang si Jana. Wow! Medyo social naman pala yung workplace ng girl. Ay nako, Erika. Kahit saan kaya kayang mabuhay ng ahas. Nasaan siya? Saan siya dito? Ayun yata, oh yun. Ay, hindi joke lang, di pala. Ah, girls, girls, na ko na oh. Ayun na sa may bandang minibar. O, dali dun tayo mo po. Let's go. Let's go. Ano, o-order na ba tayo? Hmm, sige. Teka, teka, teka ha. Ready ka na ba? Mm-mm, ready na. Ah, sige. Hmm, Wait, uh, excuse, waitress. Yes. <laughs> you, you, mm ikaw, gusto ka namin. Ah, yes, ladies. What can I do for you? O order kami. Ah, okay, here's our menu. Thank you. Pili na tayo, girls. Hmm. hmm. Ah, um, mm Uh, um, um, ano kaya? Um, mm-hmm. Mm-hmm. um, lady is, mm-hmm. I will just leave you with the menu, okay? Tawagin niyo na lang ako pagka ready na kayo umorder, okay? Oh, no, no, no, no, no, ah. no. Please stay. Mm-hmm. Parang ready naman na kami umorder, right, girls? <laughs> True. True. <laughs> So, please just stay there. Oh, okay, ma'am. No problem. Taray, ang bait. Loka-loka, trabaho niya maging mabait. Ah, wait lang, miss, ha? Ah. ah, sige lang po. Ito kaya? Mm, ano ko masarap. Parang ano naman itong siya. Ma'am, ready to order na po ba? Sige, miss. Mamaya na lang kami o-order. Ha? Sige, balikan mo na lang pala kami later. Ah, okay. Okay po, sige. Excuse me po, ah. Ay, ay, teka, teka, teka, miss! Ay, ready to order na pala kami. Hoy, miss! Ah, ready to order na po? Ay, yes, oo. Isang orange juice, oo. Please, ha? Ano pa po? Ay, yun lang. Yun lang po? Uh, yeah? Okay. Sige po, for a while, ha? Ah, miss, o-order na rin pala ako. Ay, o-order na rin po kayo? Ano pong sa inyo? I'll just have a glass of water, please. Yung ice cold. <laughs> yun lang? Ah, ay, mm, ay, yun lang po, ma'am. Mm-mm, yeah, yun lang. Ay, kayo po, madam. Ano pong sa inyo? Ako, wala. I'm good. Later na. Ay, sigurado po kayo. Yes, I'm sure. <laughs> okay po. Ay, teka, wait, wait. Mm. I changed my mind. <laughs> Seryoso ba to? Yes, ma'am. Ano pong order ninyo? I'll have one bottle of whiskey. Please give us glasses and a bucket of ice, please. Parang gusto kong mag-inom eh. Iinom kayo? Madam! Buntis po kayo! Kakasama uminom ang buntis! Naku, bawal po, bawal! Eh, di ba yun naman ang masarap? Yung bawal, yung mali, yung kasalanan, na kahit hindi tama, eh gagawin mo pa rin kasi gusto mo. Mm, eh, excuse me, ma'am? Concern na naman po ako sa inyo eh. Concern ka? Pwes, sige, pa-order naman dyan ng isa't kalahating kahihiyan na may hmm? konting respeto at delikadesa. Uh, excuse me? You're not excused, Kirida. <gasps> ha? Ano tinawag mo sa akin? Sandy, Sandy, kalma ka nga. Hayaan mo si Sandy, be. Forte niya yan, ang magsisisigaw. Anong tinawag ko sa'yo? Kirida. Kabit number two, malandi. Uh, uh, how dare you call me those? How dare you seduce my husband? Siyang lumapit sa akin, no? Ikaw ang unang pumulupot sa kanya. May nagpapapulupot naman kasi siya eh. Eh, tuso ka eh. Kahit ano, kayang kapitan ng hita mo. <laughs> Magaling kasi ako. At pinagmamalaki mong taglay mong kalandian. Well, what can I do? Kumpara mo naman na itsura mo sa itsura ko, di ba? Kaya naman pala naghanap ng ibang asawa mo. Para kang namamanas na butete. Aba, bruhang to ah. Hmm. Look, misis, bago mo sagurin ang kirida, siguraduhin mo munang perfect ka. Siguraduhin mo munang wala kang pagkukulang na kayang punan ng ibang babae. <laughs> Look, kirida, huwag kang masyadong pilingera because I am the perfect wife. Wala akong pagkukulang. Kung meron man sa amin ang may pagkukulang si Toti yon. Kasi you forgot how to be a good husband. Pero hindi naman ako nag-aalala. Kasi matatauhan din ang asawa ko at marirealize din niya ang pagkakamaling nagawa niya. At ikaw yon, isa ka lang pagkakamali, isa ka lang mancha sa damit niya, sabon lang katapat mo, isang cheap na bareta ng sabong panlaba. Ha? Hmm. Pinapunan mo ako ng tubig? Ay, foul yan. Foul be. You don't do that to oh, a pregnant woman, be. Mel! Ay, huh? Yes, Mars? Ako nang bahala sa pampiyansa mo kung sakali. Tadyakan mo nga yung babaeng yan. Ay, naku, kung kaya nyo, ha? Ah, kung kaya nyo na Talaga, ha? Halika dito, halika dito. Huwag mo na, ano dyan? Sandy. Ito pa, Sandy. Manang, oh. Ito pa. Sandy. O, ayan pa, Manang. Impake mo din yung mga yan. Sandy, what is the meaning Lagay of this? Why are you packing? Where are you going? Kina mami. But, but, but why? But why Sunday? Nagtatanong ka pa? Siguro naman by now, alam mo na kung bakit, di ba? Sandy! Sandy! I'm so sorry! Agay! Agay! Sakit ato eh! Unsa ba to, Sandy? Sampal to o nahilo ko? Kulang pa yan, Toti. Kulang pa yan sa sakit na ginawa mo sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ang pangit-pangit mo na nga, ang kapal-kapal pa na mukha mo mang babae. Ikaw pa? Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Toti. Ang dami-dami kong pinalagpas na gwapo para sa'yo. Sinuway ko ang papa ko para sa'yo. Ginive up ko yung career ko para sa'yo. Tapos lulukuhin mo lang ako? Dahil ba sa kanya kung kaya nalimutan mo na? Sandy, Sandy, maniwala ka man wala man nangyari sa amin ng babae na, na ako ang na ilan. Wala, wala talaga opix man. O eh, anong ginagawa niyo pag magkasama kayo? <laughs> Nagsusungka? Sandy, maniwala ka sa akin. Oo, may konting kising, kising-kising kami pero wala man yun. Mahal kita, Sandi. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Na makipag... na... magtikim ng iba. Date-date-date lang kami noon. Pampalipas oras lang ba? Kung baga, ganun good Sunday. Pampalipas oras? Habang ako, nagpapakahirap dalhin yung baby natin? Sunday, huwag mo naman akong iwan. Mababaw lang naman yung kasalanan ko, di ba? Wala talagang nangyari sa amin. Toti, yan ang mahirap eh. May stages ba yung panloloko? Hindi ba pwedeng nanloko ka, period? May nangyari man sa inyo o wala, nasaktan na ako. Wala rin namang stages pag nasasaktan ka, di ba? May level 1, may level 2 ba? Wala, nasaktan, nasaktan. Dahil napag sa kanya, Sandy, oo, kay Balungo, nagkamali ako. Inaamin ko na nagkamali ako. Malungkot talaga ako, Sandy. Vulnerable ako ba? Dili ko na... Dili na ako kaya. Hindi ko alam kung anong ginagawa na ako. Natukso naman ko, Sandy. Kaya, tawarin, patawarin mo ako. Mahal, mahal, mahal kita, Sandy. Pinagsisihan ko na ang lahat-lahat. Sandy, malukuhin daw ka sa ako, ah. Maawa ka sa akin. Maawa ka din sa akin, Toti. Buntis ako. Hindi pa kita kayang patawanin. Ang sakit-sakit pa ngayon. Hayaan mo na muna ako mag-isa. Ako muna tsaka ang baby natin ang iisipin ko. Iiwan muna kita ngayon para malaman mo naman kung anong pakiramdam maging mag-isa. Para malaman mo kung anong mangyayari. Pag niloko mo ulit ako. Sandy. Isa hindi. Toti naman. Isa hindi. Tatlong maluwi. taon na tayo. <laughs> Sandy, hindi Sande. <laughs> Popoy at Hasmin, iniwan ko mag-isa si Toti sa loob ng ilang buwan hanggang sa mga anak ko. Tumira muna ako sa bahay ng mga magulang ko pero nagkausap naman kami ng masinsinan after kong mga anak at napagdesisyonan kong hindi makipaghiwalay sa kanya. Bakit? Dahil alam kong natanga lang ang asawa ko. Dahil na rin sa stress at tensyon na lagi niyang naaabutan sa bahay, ay eh, nadala siya sa espesyal na atensyon na binigay sa kanya ng impactang si Jana. Kilala ko si Toti. Naniniwala akong walang nangyari sa kanila nung babaeng yon. At sure ako na ginawa lang niyang mala-stress ball itong si Jana. Nothing more, nothing less. Sagad-sagaran din ang paghingi nito at inantawad at kitang-kita ko rin ang paghihirap niya nung iniwan ko siyang mag-isa sa bahay namin. Isa pa, hindi naman na kami mag-boyfriend at girlfriend lang. Mag-asawa na kami ni Toti at may anak na. Kaya hindi ganun kasimpleng mag-give up na lang sa relasyon namin. Pero all in all, Popoy at Hasmin, isa lang ang naiisip ko. Walang pinipili ang pangloloko. Wala sa itsura, wala sa estado ng buhay kung manloloko, manloloko. Meaning, hindi porke gwapo e babaero at hindi porke pangit e santo. Sa ngayon ay unti-unti na kaming nakaka-recover ni Toti. We are patching things up at unti-unti na rin naming nababalikan ang tiwala namin sa isa't isa. May mga nagawa man siyang mali dati. It did not change the fact na mahal na mahal namin ang isa't isa. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Hasmin. And by the way, kamukha ko ang baby namin. Ang baby Julio namin ni Toti. Nagbunga ang mga dasal ng dad ko. Maraming maraming salamat Popoy at Hasmin sa oras na binigay niyo ulit sa sulat ko. Lubos na gumagalang. Sanji. Hashtag Dear MOR Daut. Hashtag in love, pumapag-ibig. Grabe ang saya, saya. <laughs> Eh. saya? Kabog uh, naman pala yung dulo. Kakatuwa naman. naman. Akala ko naman talaga magkakahiwalay na. Ito Dahil, si ano. correct, malaking check. Akala ko pa naman yung ugali ni Toti aakma sa pagmumukha niya. <laughs> Pangit. Pangit din, di ba? Nakakalok rin. Pero alam mo, totoo nga yan, Popoy, ano. Mm. Ang kapal lang mukha ni Toti for doing that in the first place. Yeah, pero Ang mga pangit, walang karapatan man loko. Oy, Etos! hindi naman sa... <laughs> Etching lang. Hindi naman sa ganun. Pare-pare sa naman tayo. May karapatan kayo mag-joke. Pero mm. wag niyo seryosohin. Etching. Eh, <laughs> Charot lang, pero hindi. If there's one thing talaga na napatunayan ng story ang to mga kapamilya, mm. lalo na nga po uh, sa mga kababaihan, kahit gaano kakaganda, 'di ba? Eto na lang, yung mga magaganda nga naluloko, ano pa yung mga chararat, Mr. Disco? Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong umibig, walang forever. <laughs> Charot lang. Hindi, pero natuwa naman ako ron sa ano ha, dun sa uh, sinabi niya Sandy na hindi lahat ng mga gwapo e eh, babaero. Hmm? At hindi rin naman lahat ng mga pangit eh, eh mga santo. santo. Correct, malaking Ayan. check. Pero alam mo, totoo yan. Totoy. Nakakatawang uh, isipin, ah, di ba? Kasi para mas lisensyado nga ang mga gwapo na magpakababaero. Mm-hmm. Eh, mas lisensyado kung titingnan natin. Pero hindi, meron lang... talaga mga pangit na malalakas ang loob eh. Merong mga violator, malalas... violators ang tawag Mga violator doon. yan, kumbaga mga kolorum yan. <laughs> Pero hindi, alam mo yung mga lalaki na babaero, parang ano lang yan, kumbaga parang yun ang ini-expect kasi ng tao. Mm-hmm. Di ba nga dahil gwapo, chick boy, ganyan. Ay, Pero po tama naman yun. Pero wag naman natin maliitin ang mga pangit. Hindi naman porke pangit sila. Wala na silang, silang karapatan oh. na pag-isipan natin na babaero sila. <laughs> Tandaan, hindi lang naman lalaki ang pangit. Malay mo naman kung lalaki pangit, pumarol sa babaeng pangit. Mas Tapos yung mga ibang pinatulan, mga pangit din. Babaero pa ding matatawag yun. <laughs> yun nga lang. Hindi nga lang. Pat patolero na mga pangit. Diba? Nga lang, uh, hindi nakaka-proud na pagkwentuhan o oh, sayang yung oras mo. O kapal dahil, mukha, parang dahil may mga, chicks ano, ako, may chicks. Oo, dahil mga ano, pangit naman yung involved. Ganyan diba? talaga. May Merong discrimination. Iba, alam mo, ano? nakaka, nakakatawa nga minsan. Yung sa mga, may ah, sa mga kanto-kanto, oo. mga pag nagiinuman, ang kakapal ng mukha, mga nagpapalakihan. Alam mo, pogi. Oo, oo diba? Pare, may chicks ako, ganyan-ganyan. Pero makita mo naman yung Sige, chicks. Sige, dali mo rito. Pagkadalang ganun. Pagdalang ganun, isang, isang dosena nga, pero isang dosena, sandamakmak na pangit naman. <laughs> Kung, ayun yung sinasabing puro ano, quantity, walang quality. <laughs> Dinaan sa dami. Dinaan sa dami. Di mo ma- ma- madaan sa ganda, pero ang dami at least. <laughs> di ba? Pero hindi talaga, alam mo talaga, isa lang talaga ang tumama sa storyang to. Oh. Kabahan na ang mga pangit na girl lalo. diba? Kaya kayo ate, Diyos ko, yung mga sweldo ninyo, mm. inuubos ninyo, pambili ng mga Kojic soap, pambili ng mga gluta, <laughs> pambili ng mga, uh, mga maxi-maxi pill na yan, mga astringent. Hello, mga magaganda ko, may effort na, niloloko pa rin kayo pa kayo mga chararat. Huwag <laughs> na kayo effort kung true love, true love yan. Ganyan yan. Kung lulukohin, mm <laughs> ba? lulukohin. diba? Kaya si, uh, kamukha mo man si ano, Julia Barreto. O kaya si mata ng panda. Oh, ang si mata ng, ng mata correct, ng panda, si kung, Bea. Kung maganda at malaki ang mata ng panda mo. <laughs> diba? Kung matatapat ka sa lalaking manluloko, antinga ka. Sabi ko sa'yo. Kaya ako ko sa'yo, pati yung sinasabi na humanap ka ng pangit, ibigid mong tunay. Hello, hindi, ito nga oh. Hindi rin yun. Pangit na nga ng loko mm, pa, di ba nga? Yeah, pinaglaban na nga siya, di ba? Sa likod ng kapangitan niya, nakuha pa man Correct. loko. Kaya nga, pero isa ding learning dito mga kapamilya, kung pangit ka na, dapat gandahan mo ng ugali mo. <laughs> Dun Para may maganda man lang na masabi Correct. sa'yo. Doon man lang bumawi. Diba? Kaya nga ako napakabait kong tao. Etching! para lang. para mag-match dun sa itsura mo. Maganda ang itsura, napakaganda pa ng ugali. Iyan eh, po Pero, si eh, Yasmin. Eh, alam, bibihira lang yan. Yung mga katulad ko, maganda, ang, <laughs> maganda na ang pes, brainy pa, Oo. mabait pa. Maganda pa. <laughs> Sharing lang. Kaya ito na nga hugot lines namin. Minsan sa mga pagkakamali talaga natin, matututunan ang pinakamagagandang leksyon sa buhay. At sa mga muntikang hiwalayan pa nga rin, nalalaman natin ang tunay na halaga ng mahal natin sa buhay. Ay, ako naman very sweet. Nasabi ko na kanina, mm. kahit gaano kakaganda, kapag nahulog ka sa lalaking manluloko, panigurado nga nga ang beauty mo. <laughs> Ganon lang yon. Ayan. Kaya ako hindi na ako nagpapaganda, Popoy. Aha. Di na. Ganga nga din naman sa huli. Etos, charing <laughs> lang. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.